Jerubbaal, dit is Gideon, en al sy manne het vroegmorgen klaargemaak en kamp opgeslaan bij Engarot. Die kamp van Midian was noord van Gideon's in, in die vlakte bij waar sy sluchte. Die Heere het vir Gideon gesê, ek kan Midian nie oorgee in die maag van soveel manne bij jou nie. Israel sal teenoor my spog en sê, ek het myself gereed. Je moet vir die maanskappe sê die wat bewe en bang is, moet onraai en van Geleadberg afpad gee. Al die manskappen moet dit kan oor. 22.000 man het toe van die leer afpad gegee en 10.000 het oorgeblij. Toe sê die Heere vir Gideon, daar is nog te veel. Vat hulle af water toe, en daar sal ek hulle vir jou sif. As ek vir jou sê, hierdie een moet saamgaan, moet hy met jou saamgaan, maar elkeen van wie ek vir jou sê, hierdie een mag niet saamgaan nie, hij mag niet met jou saamgaan nie. Toe het Gideon die mannen afgevat water toe en daar het die Heere vir hom gesê, Elkeen wat water drink soos een hond het met zijn tong oprek, moet jy sky van die wat kniel om te drink. 300 het die water met die hand opgeskep, die rest het gekniel om te drink. Toe sê die Heere vir Gideon, ik zal jullie reed met die 300 man wat die water opgeskep het. Ek sal vir Midian in jou mag oorgee, die ander moet allemaal huis toe gaan. Gideon hulle het al die koos en die ransoorings gevat en toe het hy die ander allemaal huis toegestuur. Hy het net die 300 by hom gehou. Die kamp van die Medianite was teenoor hom in die vlakte. Die nacht het die Heere vir hom gesê, Kom, ga na die Medianite se laar toe. Ek gee hulle in jou mag hoor, maar as hy bang is om hulle aan te val, moet jy en jou slaafpira eers in hulle kamp ingaan. Luister wat hulle sê, dan zal je moed skep en hulle aanval. Gideon en sy slaaf Pira is toe so wat 50 tree in die Midianite se kamp in. Die Midianite, die Amalite en die ander mensen uit die ooste wat die vlakte ingeval het, was so baie so springkane, en die kamele kon niet getel word nie. Hulle was so baie soos die sand aan die sedert. Gideon het in die kamp ingekom net toe een man vir sy maat hier die droom vertel, Ik het gedroom, het hy gesê, daar kom een ronde garsbrood in ons laar ingerol. Die brood het tot bij die tent gerol, doorteen gestamp en dit laat omval. Die brood het die tent omgestamp en die tent het in mekaar getuimel. Die maat het geantwoord, dit is beslist die zwaard van die Israëliet Gideon sien van Joas. God gee Midian en sy hele leer in Gideon sy mag hoor. Toe Gideon die droom en sy uitleg hoor, het hy die Heere gedank en na die Israëlietse kamp toe teruggegaan en gesê, Kom, die Heere gee die leer van Midian in ons mag oor. Gideon het die 300 man in drie groepen verdeel en aan elke een ramsoering en een lee erderkruik met de fakkel daar binnen gegee. Toe sê hy vir sy manne, let moe op wat jullie moet doen, als ik bij die onderpunt van die kamp kom, moet jullie doen wat ik doen. Als ik een allemaal bij my die ramsoering blaas, moet jullie allemaal wat rondom die kamp is, dit ook doen en dan moet jullie uitroep, vir die Heere en vir Gideon. Gideon en die honderd man by hom het tot bij die onderpunt van die kamp gegaan. Dit was in die nacht, aan die begin van die middelste wacht afloos, en die wachte was net klaar omgeruil. Toen blaas Gideon hulle die ramsoorings en breek die aardekruike. Al drie afdelings het dit gedoen, hulle het die fakkels in die linkerhand gehou en die ramsoorings met die rechterhand om dit te blaas. Toe roep hulle, die swaard van die Heere en Gideon, 21 tot 22. Hulle het rondom die kamp gestaan, elkeen op sy pos. Toe die 300 man die ransoring blaas, het die hele kamp op die vlug geslaan. Hulle het geskreeuw en gehardloop, en toe het die Heere dit bewerk dat hulle mekaar daar in die kamp doodmaak. Die kampse mense het gevlug tot by Bidsetan na Seredase kant toe, tot bij de grens van Abel Mechola nabij Tabat. De Israëlieten uit Naftali, Aser en die hele manasse is toe opgeroep om die Midianite te achtervolg. Gideon het boodskappers maar die Efraamsberge toegestuur, kom val vir Midian aan, beset die Jordaan tot by Bidbara voordat die Midianite daar kom. Toe is die Efraamite opgeroep, en hulle het die Jordaan beset tot by Bidbara. Hulle het twee leiers van die Midianite gevang, Oreb en Seep. Ephraim het vir Oreb doodgemaak op die Oreebrots en verseep in die seeparskuip. Nadat Ephraim die Midianite klaar achtervolg het, het hulle die koppe van Oreb en seep na Gideon toegebring wees van die Jordaan.